Vaja, jo crec que les comptes es rendeixen eh, dia a dia amb l'actuació del govern municipal. Això per un costat. I per l'altre, eh, és una qüestió de concepte. És a dir, jo crec que vostès no estarien gens d'acord en que el senyor Mariano Rajoy, a tres mesos de les eleccions, fes un gran acte aquí volem que es va fer aquí a Figueres, posa-li al Palacio de Deportes de Madrid, pagat per tots els espanyols, tots els catalans, on te fes una valoració i expliqués el bé que ho han fet aquests anys que han estat governant. Va, jo crec que vostès no hi estarien gens d'acord i estarien fotent el crit al cel.